bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında Ey partizan beni de götür Çao bella çao bella çao bella çao çao çao beni de götür Davarınıza dayanamam tutsaklığa Beni de götür davarınıza dayanamam tutsaklığa Eğer ölürsem ben partizanca Çav bella çav bella çav bella çav çav çav Sen gömmelisin ellerinle beni Ellerinle toprağıma Sen gömmelisin ellerinle beni Ellerinle toprağıma Güneş doğacak Açacak çiçek Çabella çav bella çav çav çav çav Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek